Salaspils ogres grupa svētceļojums uz Aglonu 2024. Dārgie svētceļnieki un radio Marija Latvija klausītāji, kas šo manu brīnišķīgo konferenci klausīsies ierakstā. Mēs svētceļumā katru dienu eh, pirmajā apstāšanās vietā klausīsimies manu konferenci, ko es balstīšu uz katehizmu un pārskatīsim baušļus – Es domāju, ka jūs visi zināt desmit dievu baušļus, bet, kā saka latīnisti, repetitio mater studiorum, atkārtošana zināšanu māte. Un eh, mēs zinām, ka desmit baušļi, eh, viņi nav baznīcas izdomāti. Mēs šos baušļus, jeb desmit likumus, pārņēmām no jūdaisma, no vecās derības. Un jau mūzum, tātad šie baušļi tika nodiktēti, kad viņš kāpa kalnā dievu lūgt. Un eh, šis bauslis tā tad skan, tev eh, tā tad eh, es esmu kungs tavs dievs, kas tev izved no Eģiptes zemes, no verdzības nama. Tev nebūs citus dievus turēt līdzās man, tev nebūs darināt sev nekādus tēlus, ne citus atveidojumus no tā, kas ir augšā debesīs vai apakšā uz zemes vai ūdeņos zem zemes – Tev nebūs tos godināt, nedz arī tiem kalpot. Izceļošanas grāmata, jeb otrā mūzes grāmata, 20. nodaļa, 2. līdz 5. pāns. Jēzus saka, ir rakstīts, tev būs pielūgt kungu savu dievu un viņam vienam kalpot. Mēs zinām, ka ir trīs monoteiskās reliģijas - kristietība, jūdaisms un islāms. Eh, monoteisms nozīmē mono, tātad viens teisms, ticība. Ticība, ka ir viens dievs. Tātad kristietība, islāms un jūdaisms šajā pasaulē aizstāv patiesību, ka ir viens vienīgs dievs un cita dieva nav. Ir arī politeiskās reliģijas, kas tic vairākiem dieviem. Ir arī henoteisms, kur ir viens dievs kā galvenais dievs, un tad ir apakšdieviņi. Piemēram, senās Grieķijas uh, dievību sistēmā Zevs kā galvenais dievs un apakšā mazie zeva palīdziņi. Bet mēs esam kristieši, kas ticam vienam dievam, un tā ir dieva atklāsme. Viņš jau vecajā derībā sevi atklāja kā vienīgo dievu. Un eh, tā tad eh, vecajā derībā Abrahamam, eh, Īzakam, Jēkabam un beigās arī pašam Mūzus, Mūzum. Un eh, pirmais bauslis satur prasību ticēt, cerēt un mīlēt. Jo jāsaka to, ka kamēr mēs esam šajā pasaulē, mēs nevaram tiešā veidā satvert Dievu. Starp mums un Dievu ir milzīga distance, varētu pat teikt bezdibens. Un tāpēc eh, mēs, pateicoties pašai Dieva palīdzībai, ticam, un ticība nozīmē to, ka mēs ticam tam, ko nevar redzēt, pierādīt, sataustīt, kuru nevar, nu, tā sakot, eh, pēc šīs pasaules mēroklām tā kā, tā kā aptvert. Mēs ceram, un cerība ietver to, ka mēs uh, uzticamies tam, ko Dievs ir apsolījis, un mīlam. Ja, jo Dievs ir sevi atklājis kā personu, un mēs mīlam, mīlam Dievu. Mūsu Dievs, kurš ir vienīgs Dievs, sevi atklāja kā pastāvīgu, nemainīgu un mūžīgu. Dievs nemainās. Attiecībā par Dievu nevar teikt, ka viņš bija vai būs. Uz Dievu nevar lietot salīdzināmās pakāpes. Pat nevar teikt, ka Dievs ir viss, viss, viss varenais. Jo, ja mēs pasakām trīs viss, tad mēs <laughs> nosakām, ka viņam ir robežas. Dievam nav robežu. Viņu nevar ielikt nekādos rāmjos, pat ja mēs Dievu aprakstām, jeb apceram, viņš tik un tā paliek neaprakstošs, neaptverams, neizzināms. Un tā ir ļoti svarīga lieta, jo mēs dažreiz arī, e, mēs, kas esam Dievu atklājuši Jēzu Kristu, mums ir tendence Dievu ielikt kaut kādos rāmjos. Protams, ka Dievs sevi ir atklājis un mums ir atklāsmes avoti nu, principā viens avots, kas ir pats Jēzus Kristus, kas sev atklāja caur rakstīto un nerakstīto dievu vārdu, caur Bībeli un tradīciju. Bet arī tādā gadījumā Dievs tik un tā paliek pāri tam esošam. Ja? Te, tā tad savā veidā mums ir jābūt gataviem dzīves laikā nemitīgi mainīt savu priekšstatu par Dievu. Un tā ir viena ļoti liela problēma, kad mēs Dievu ieliekam savos šaurajos priekšstatos. Eh, protams, ir jā, jāuzmanās no tādas tendences, ka mēs sakām, nu, ka Dievs nav izzināms, un līdz ar to es ticam, ticu tādam abstraktam dievam. Ir tādi, sauc, ir tādi cilvēciņi, kurus sauc par agnostiķiem un arī deistiem. Eh, tie ir cilvēki, kur uzskata, ka par Dievu neko nevar pateikt, un vai arī par Dievu līdz galam nevar izzināt. Mēs tādi nesam, bet tik un tā, vēlreiz gribu uzsvērt, tik un tā, Dievs paliek ārpus mūsu uztverei un apziņai esošs. Tā ir ļoti svarīga atziņa. Un katru gadu svētceļā es arī mēģinu eh, Dievam jautāt, lūgt, lai Viņš turpina man eh, sevi atklāt. Jo nav tā, ka es visu zinu, visu saprotu, Man viss ir skaidrs. Tu viņam vienam kalposi. Šis e, bauslis mums lūdz, varētu pat teikt, pavēlu viņu pielūgt un neko citu nepielūgt. Pielūgt dievu nozīmē absolūtā bībā un padevībā atzīt, ka radība ir dievam pakļauta Mēs mīlam radību, pastieties, kādi kukainīši lido, daži pat kož. <laughs> Dunduri uzmācās, saule var būt karsē, vējš pārāk pūš, lietus sa sa samitrina, saliedē, bet tik un tā mēs redzam, cik brīnišķīga radība, bet mēs nevaram no radības veidot elkus. Un šajā bauslī mēs arī redzam, ka ir ielikās, elgdievība. Un elgdievība ir nozīmē, kā mēs kādu radītu lietu, dažreiz pat cilvēku, noliekam kā elku un sākam viņu pielūgt. Un mēs zinām, ka e, pirms grēksūdzes arī sirdsapziņas izmeklēšanas laikā mēs varam nožēlot to, ka mēs dieva vietā esam ielikuši kādu citu radītu lietu. Un dažreiz tas notiek ļoti nemanāmi. Dažreiz tā ir kaut kāda smuka mašīna vai viņa vai kāda jauna sev uzcelta māja, kas pats par sevi ļoti labi - mašīna, māja. Dažreiz kādi slaveni cilvēki jauniešiem, piemēram, nu, eh, es nedomāju, ka grupa olas ir mūsu elks. <laughs> vai nē, es negribu apvainot dziesmu par nārniju. <laughs> Bet eh, nu, tā ir, kad eh, dažreiz jaunieši, kuri no bērniem kļūst par pieaugušiem, ir tāds vecums, es arī atceros, ka es tāds pats biju, kad pārējais posms no bērna uz, jaunie, uz pieaugušo. Un tur pa vidu ir tāds periods, kad īsti mēs nezinām, kas ir mūsu autoritāte. Vecāki vairs nav autoritāte, vecākus mēs sūtām dažreiz trīs mājas tālāk, <laughs> diemžēl. Un tad rodas jaunas autoritātes. Un Dažreiz tas var būt pat kāds nu, bara, bara galvenais, vai dažreiz tas ir arī kāds mūziķis, sportists, uh, Un, eh, nu, no vienas puses, nav slikti, ka ir kāds piemērs, bet ir ļoti žēl, ja šie slavenie mūziķi, sportisti, mākslinieki, mū, eh, kādas filmu zvaigznes, viņus mums rāda sliktu piemēru. Un elgdevība var novest pie tā, ka mēs sākam pielūgt kādas radītas lietas, cilvēkus, un beigu beigās sākt viņiem sekot, un arī beigu beigās atkāpties no dieva. Tātad eh, padomāsim, kas ir mūsu elki Mums būs laiks, līdz mums būs arī iespēja šonadēļ, svētdienas vakarā, mums būs lielais izlīkšanas vakars, un mēs varēsim nožēlot elkus. Kas ir, kādas lietas mūsu dzīvē ir nostājušās dieva vietā? Tad ir arī tādi solījumi. Šis bauslis aizliedz zvērēt. Piemēram, es tev zvēru, protams, ka ir zvērasti, kā Eh, piemēram, eh, nu, eh, saliek zvērastu armijā, kad mēs dodam svinīgu zvērastu, ja kalpot Latvijai un, un dzimtenei. Ir citi solījumi, piemēram, priesteris saliek solījumu visu dzīvi būt uzticīgs Dievam un baznīcai, arī laulības zvēras, jeb solījums. Bet šie solījumi viņi ir saistīti ar to, ka es apzinos savu vājumu un lūdzu Dievu palīdzību. Bet ļoti jāuzmanās, jā, un arī šie solījumi, jeb zvērsti, viņi tiek gatavoti Viņi tiek gatavoti, cilvēks tā tad iziet kādas apmācības, ir laika posms. Viņš ne, nesaka tā atnāk un hops, es uzreiz apsolu vai zvēru uz visu mūžu. Tā kā jābūt ļoti uzmanīgiem, kad mēs kaut ko zvēram. Un Bībelē ir epizode, kur viens karavīrs gāja kaujā, es aizmirsu, kā tur tieši sauc, un viņš zvērēja dievam, ja viņš uzvarēs, tad pirmo, kas nāks viņam pretī, viņš upurēs dievam. Un beig beigās viņš atnāca no kaujas un pretī izskrēja viņa paša meita mazā. Un tā kā viņš bija solījis dievam, viņš bija spiests viņu upurēt. Un eh, tad eh, ir tāda pat ebrejiem, eh, viņu kalendārā jūdiem ir viena diena, kur viņi apraud šo meiteni, kur ir tikusi nu, nogalināta, upurēta nu, šāda pārsteidzīga zvērsta rezultātā. Tā tad vēl kas šeit būtu ļoti svarīgi – mēs neticam horoskopiem. Jūs zināt, kā ir radusies horoskopi, zodiaka zīmes. Tātad mēs zinām, ka ir astronomija un ir astroloģija. Astronomija ir zinātne, kas pēta zvaigznājus, debesu jumu, pēta visu kaut kādu saules sistēmu, mēģina kaut ko jaunu atklāt. Bet astroloģija viņa zīlē ar zvaigznēm, jeb respektīvi tā ir reliģiskā sistēma, un seniem babiloniešiem viņiem nebija dieva, un viņi gadu sadalīja 12 zvaigznājus atbilstoši zodiaka zīmēm. Kā jau teicu, zodiaka zīmes pašas par sevi nav ļaunas, bet tad, kad es lasu eh, horoskopus, es eh, kā, uzticu sevi tam dievam, elkam, kura periodā es esmu dzimis. Protams, ka tos eh, zodiaka horoskopu sastāv cilvēki, kur vienkārši smēķē cigareti vai iedzer aliņu un sarakstu. Man stāstīja, kā avīzēs rakstos horoskops, bet, diemžēl, ir arī zvaigžņu kartes un ir cilvēki, kas to nodarbojas ļoti nopietni. Tas arī ir pārkāpums pret šo e, bausli. Mēs jau pie otrā bausļa par to sīkāk parunāsim. E, tev nebūs nepatiesu liecību dot, e, nu, tas ir, tev nebūs dievu vārdu nelietīgi valkāt, bet arī šī bausli ļoti svarīgi, ka mēs mēs neusticamies tādiem, nu, kas zīlē, jo zil, zilnieks, jo ziniet, ka tad jūs ejat pie zilnieka, viņš jau neparedz nākotni. Viņš programmē. Un patiesībā, ja tu aizēji pie zilnieka, viņš pasaka, tu pēc gada nomirsi. Tad, ja tu nebūtu gājis pie zilnieka, tu pēc gada nenomirtu, bet, ja tu aizēji pie zilnieka, viņš pasaka, tu pēc gada nomirsti, tu arī nomirsti. Jo viņš nevis paredz nākotni, kas būs, bet viņš tā kā tevi uh, nu, novēl to, to, ko viņš pasaka. Ja, tā, kā, tā ir ļoti bīstama lieta. Iet pie zīlniekiem, arī dziednieki. Mēs nezinām, ar kādiem spēkiem viņi sadarbojas, kā, kā vārdā viņi to dara. Tā tad eh, cenšamies izvairīties no lietām, un arī man dažreiz prasa, vai tāda sistēma vai nē, ir piemēram jog, jogas sistēma. Paši par sevi jogas vingrinājumi nav ļauni. Tik atkal jautājums, kas tur ir apakšā. Jā. Ja? Mēs nav tā, ka mēs no visa bēgam un no visa baidamies, bet vienmēr jāstāsta, kas tam visam ir apakšā, uz kurieni tas ved šīs lietas. Tāpat arī mājiņticība. Ja? E, ne, cilvēki, kas nesveicināts pār slieksni, speciāli sveicinos pār slieksni. E, spļauj pār labo kreiso plecu pieklauvē, neiet e, zem elektrības stabiem, nekāpj uz uz eh, tām kanalizācijas vākiem, nu, melni kaķi skraida, nu, kas tik vēl nenotiek. Ja? Cilvēks neiet uz baznīcu, netic Dievam, bet nedod Dievs pasveicināsies par slieksni. Kas notiks? Kam tu tici slieksnim? Jūs, starp citu, zināt, ka šī sliekšņa nesveicināšanās nāk no pagānisma, kur uzskatīja, ka zem sliekšņa dzīvo mājas gari. Es pavisam nesen to izlasīju. Ļoti daudz maiticības nāk no pagānisma, arī bērēs eh, pēdējo reizi kad es izvadīju, tad ko tur ielika. Un es saku, ko, ko viņi saka, ko tur var likt. Es saku, nu, daži šņabīti liek. Ja? Nu, tur arī ko liek zārka aizgājumi, ja? ko apsedz spoguļus, tur apsedz un kaut ko tur, tur dara. Un tad ņemās tur. Nu, tās ir tie ticējumi, ja? bet atkal, cik tie ir pamatoti un vai nav tā, ka es esmu iekritis arī māņticībā. Protams, maģija ir aizliegtie, garu izsaukšana, šķīvīšu dancināšana Tās visas ir bīstamas lietas, jo mēs nezinām, kādi gari tur ir, un tas var būt arī saistībā ar ļauno garu. Ja? Tātad e, esam uzmanīgi, nebāžam degunu tur, kur nevajag, un apzināmies, ka esam tie, kas ticam vienam dievam. Un tā mājiņticība, elgdevība, maģija, viņi visur apkārt ir ļoti, ļoti izplatīta. Latvija ļoti tāda, tāda mājiņticīga un varbūt bieži ar visādām tādām pesteļošanām. Uh, Mēs no tā cenšamies izvairīties. Tāpat arī bezdievība atklāti no, no, noliek, ka Dievs ir. Varbūt cilvēkam šaubas par Dievu, varbūt ticības šaubas. Tas nav nekas slikts. Bieži vien cilvēks var šaubīties, īpaši tādi racionāli cilvēki, kur visu grib pamatot, bet šaubas eh, vajag kliedēt, vajag iet sarunu ar garīdznieku, apmeklēt kādas rekolekcijas kursus, uh, izglītoties, stāties rārzī Rīgas augstākajā reliģijas zinātņu institūtā. Šaubas var izkliedēt ar zināšanām, protams, arī intensificējot savu garīgo dzīvi, meklējot atbalstu garīgajā vadībā. Ļoti labi, ja katolim ir garīgais vadītājs. Prim, pirm, primārais mūsu vadītājs ir mūsu bigstēvs, pie kā mēs regulāri ejam pie grēka sūdzes. Tas ir primārais. Arī draudzes prāves ir kā garīgais vadītājs. Nav jau tā, ka viņš tikai remontē <laughs> ceļ naudas skaita. Dažreiz tāda sajūta, ka tu esi tāda firmas direktors. Bet prāvis, principā, viņam ir uzdevums tādu mācīt, ganīt un svētdarīt. Ja? Tā kā tā garīgā vadība primāri norit caur, caur draugu, caur bigstēvu, bet ir arī specifiski. E, tur jau varētu pastāstīt arī mūsu e, brāļi un tēvu jēzuīti, ir dažādas rekolekcijas, kur cilvēki var padziļināt savu garīgo dzīvi. Tas palīdz pieaugt ticības apziņā un briedumā. Jo ja mēs ne, neizmantojam tos garīgās dzīves avotus, tad dažreiz cilvēki dzīvo tikai no tās ticības, kas ir bērnībā iegūta. Svētdienas skolā pie komunijas, un tas ir ļoti, nu, es negribu lietot primitīvu infantīvas līmenis, bet tomēr tu redzi, ka tas palicis tikai tādā bērnu līmenī, jo bērna ticība pat pa sevi ir dziļa un skaista, bet pieaugot cilvēkam pieaug prāts un pieaug arī prasības, sāk uzdot visādus jautājumus. Man pienāk viena no sievām draudzes saka, jā, mazdās bija visu laiku normāls, viņam bija 7, 8 gadu gājis, baznīca dievbīgi uzās, a tagad viņam 14 uzdod man tādus šausmīgus jautājumus, es nezinu, ko darīt. <laughs> Skaidrs, viņš sāk lasīt, viņam skolā māca dažādas dabas zinātnes, ja? un tas ir normāli, ka rodas e, pretestība pret tādu ticību, kurai saka, te ne, neko nejautā, skaita potarus, neko nevajag zināt skaitīpot ar sejas baznīcu. Ja? Nu, kādā ziņā tas var būt labi, bet vienā brīdī cilvēks sāk protestēt un var nonākt līdz ateismam. Kā es teicu, ateisms, agnosticisms un citādākas lietas. Tas varbūt būtu īsumā, varbūt jums ir kādi jautājumi par šo pirmo bausli. Es padzīšos, ka es arī špikoju tagad no nu, katehismu. Nav nu, tā, ka es te visu tā skaisti stāstu. Kā ir ar, ar eh, priesteri ar otro pusīti, pieņemsim, viņu var stādīt augstāk nekā dievi? Jā, dažreiz arī ģimenes dzīvē mēs varam izveidot elku kā otru cilvēku, un piemēram, ir cilvēki, kuri nevar aprecēties, jo viņiem ir izveidojies kaut kāds priekšstats par otru cilvēku. Tas ir gan līdz laulībām, cilvēks ir tā kā idealizējis, varbūt eh, pārāk pat glorificējis, ka tam otram cilvēkam jābūt pilnīgi perfektam, bez nekādām kļūdām, un tad cilvēks neaprecās. Bet arī laulībā tas ir vis, vislielākā kļūda, ka eh, mēs mēģinam otru cilvēku pārtaisīt pēc sava tēla līdzības. Mums būs bauslis par, eh, mēs runāsim, tev nebūs laulība pārkāp, pieskarsimies varbūt arī ģimenes jautājumiem, ja? un, bet tā tas ir, notiek dažreiz arī draudze dievišķo priesteri <laughs> priesteris Kalks. Un, un saka, man es atceros no vienas draudzes, ka mani pārcēla, tad viena sieva, viņa krita gar zemi, teica, priesteri Elmār, es bez jums vairs nevaru dzīvot. Viss mana dzīve ir apstājusies. <laughs> un pagāja kaut divi vai trīs gadi, un es eh, tajā draudzē satiku to sievu. Un es viņai saku, tur geņa vai broņa, es neatceros, nu, kā te vieta. Viņa saka, nu, es saku, ka taču tu bez manis gan es dzīvot nevarēju. Viņa saka, paga, paga, kurš tu tur, paga, pēc tevis bija vēl viens priesteris, <laughs> vēl viens gan aizmirsa. Ja? Tā kā cilvēkam ir tendence pieķerties. Ja? Un es negribu teikt, ka tā ir uzreiz tādā smagā vārdā elgdevība, tur visdrīzāk ir psihoemocionāla pieķeršanās. Un mēs, diemžēl, jā, mēs mēģinām pieķerties. Un ziniet, kad to var vislabāk just, kad nedod Dievs notiek kāda traģēdija. Tagad bija tie plūdi arī Jelgavā un Jūrmalā un citur. Vai tas ir, ugun, vai tas ir ugunsgrēks, vai dažreiz ka kaut ko mums nozog, ja? kāda ir mūsu reakcija, ka tas, kas mums ir ļoti dārgs un tūs, ka mēs esam pieķērušies, kāda ir reakcija tad, kad mums to atņem. To mēs ļoti labi varam redzēt. Ja. To starp citu var redzēt arī bērēs, kad cilvēki histēriski raudot gan arī guļās zārkā blakus savam aizgājējam. Protams, ka cita lieta, kad ir traģiski negadījumi, jauns cilvēks aiziet ļoti smagas sēras, bet dažreiz sajūta, ka tas cilvēks ir bijis kā tāds elks, no kura nevar šķirties. Tā kā redziet, tas ir jautājums, ka visa pasaule mums ir dota, radītās lietas, citi cilvēki, bet jautājums, vai nav tā, ka šie cilvēki vai lietas mums ir kļuvušas par, par elkiem, ka mēs nu, viņus jau pielūdzam un nevaram no viņiem šķirties. Ja, tā, tie ir tādi jautājumi, eh, kur, kurus mēs varam pārdomāt, kas lai rosās vienkārši padomāt par to, kas mūsu dzīvē ir, kādi elki, kas ir tās lietas, kuras mums varbūt jau traucē, kur mēs esam pārāk pieķērušies, kur, nu, kā mēs varētu atteikties jautājums. Ja pieņemsim tiešām nu, tā zīmēta izzīmē, ka tev nomirst tas un tas, vai kā es varu kā ticīgā nu, atbrīvoties? Nu, vajag iet pie grēksūdzes, vajag iet pie grēksūdzes, un tad grēksūdze izsūdzēt grēku, ka bijām pie zīmnieka, pie dziednieka, un principā garīgās dzīves autori saka, ka tad šī programma tā kā beidzās, mēs varam nožēlot, ka esam bijuši, un arī atteikties no no šiem zīmnieku vai dziednieku vārdiem, atteikties no tādiem. Un dažreiz mums arī kādi cilvēki, kuri pravieto, dažreiz baznīcā ir tādi, kuri domā, ka viņi ir lieli pravieši, un viņi sāk mums stāstīt, kas tev notiks. Ja? Tā, kā tā arī šī lieta ir ļoti klātesoša baznīcā, jābūt ļoti uzmanīgiem, kad kādā kopienā kāds tev sāk pravietot, teikt, kas tev būs. Un tad mēs varam sākt domāt, ka tas cilvēks tiešām runā Dieva vārdā. Mēs jau redzam, vecajā derībā, ka bija arī viltus pravieši. Tā kā ļoti jāuzmanās stāstīt, ka es, es, es dzirdu, ka man Dievs teica, ka tev būs tas un tas un tas. Nu, nu, ko tur tas cilvēks dzird? Ko viņam tur teica, to mēs īsti nezinām. Ja, tā kā ļu, ļoti nu, piesardzīgiem jābūt un nedrīkstam ļauties šīm ietekmēm gan, gan, gan ārpus baznīcas. Tātad šie visi, visi šie cilvēki, kas grib kaut ko pareģot un kas būtu uzmanīgiem. Un sakiet, ja es tiešām lūdzu Dievu, lai viņš lauž visus tos lāstus, tad viņš arī lauž. Ja? Jā. Mhm. Vai ja tā kā cits cilvēks aiziet pie tā paredotāja, nevis tu, bet cits un viņam pasaka, ka viņš nomirs? Nu, tad arī viņam ir jānožēlo.